Mi gente, quiere venir a ver a Ñengo Flow aquí? Oye, yo quiero tratar algo nuevo. Yo no quiero introducir a Ñengo Flow. Yo quiero que ustedes lo introduzcan, ¿ok? Cuando Dios diga Ñengo, ustedes dicen Flow, ¿ok? ¿Ok? ¿Estamos listos? Oye, latino, Ñengo, Ñengo, Ñengo, Ñengo, Ñengo, Ñengo, Ñengo, Ñengo. Yengo. Mi gente, representando Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. <laughs> Oye, los maleantes, un récord. Yengo Flow. Están en las discotecas, andamos en el taxi recogiendo papá Oye, se pero ¿qué pasó, ahí, súbelo. Ey. <laughs> Dímelo, mi gente, que es lo que hay. Puerto Rico al Callao. Oye, Olé, allí for en la casa, Yori en la casa, Bola ahí, Millones Records, Lester. Puerto Rico al Callao, puñeta. Dice, ¿cuántos se saben esto que dice? La nena del caserío, sin piquete, sigo encendido. Es que se la sabe que la cante, ¿cómo es que dice? la nena del caserío. Sin piquete, sigo encendido, no es mi culpa si por ella termino, metido un lío. La por encima seguilla, camina por encima del aire, demasiado versátil, la toallita ya le pasa con mucho carácter y humildad, una belleza encojona, de nadie se deja porque, se, crió entre la maldad. La nena del caserío me tiene maquinando siempre que sale al balcón. Yo me la paso pitando y, me pichea se la guille pa' que la vea, camina con su corte porque sabe que no es, ella tiene esa pero yo tengo mi piquete. Y si yo la pillo en el building, ponle que le voy a dar fuerte. Si yo la pillo en el building, ponle que le voy a dar fuerte. Si yo la pillo en el building, ponle que le voy a fuerte. Por eso, mami, ven, sigue bella que ando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si, tú quieres, mami, mátame. Sigue bella que ando conmigo. y libérate, libérate, libérate, mami. Por eso, mami, ven, sigue bella que ando conmigo y libérate. Haga lo que quieras si, tú quieres, mami, mátame. Sigue bella que ando conmigo. y libérate, libérate, libérate, mami. Oye, buenas noches, los amo, puñeta, el callado Oye, el mistake de Real G, ahí viene pronto rompiendo culo, ¿verdad que sí, Tampa? Dímelo. Oye, ¿a cuánto le gusta la cabrona tiradera aquí en Tampa? Este coro, este coro se lo saben, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Mamá bicho aquí. Mamá bicho aquí. Mamá bicho allá. Él se pasa roncando de que, ah, Ñengo Flow un pelado. Mira, que se joda, hay que soltar, robar, pero hay que echar para adelante y él me va al bicho, ¿me entiendes? Oye, dice, tú eres el príncipe del cuento de hadas que has creado tú mismo. El gordo me dio la verde, voy, a salir, por ti ya mismo. Puro güey, nunca existe, lo que cría son chihuahuas. Y yo voy de camino a Palma y un combo de cinco guaguas. Estamos hartos de tus historietas Si no bajas la chuleta de Se te empieza a hacer la grieta en tu cocote Ahora está roncando el cocorote Voy a meterte para que los puches sangre se te brote Y ponerte de capota la Mercedes en el te Jodió monigote No hagas que mi combo se alborote traes una tragedia de macarus Una media te hacemos una cesárea Y te inyectamos la bacteria te hacemos la cesárea Y te inyectamos la bacteria te hacemos la cesárea Y te inyectamos la bacteria el que no levante la mano es chota, puñeta, dímelo. mira, mira, para las nenas, para las nenas. Sonó cositas raras. <laughs> Oye, me siento súper cabrón de estar aquí, te lo juro, puñeta. Me siento en Puerto Rico. Mira, Quiero azotarte sin piedad en el parking de la universidad. Darte duro candela en, el asiento atrás. De afuera para adentro tú con el panty para bien mojado demasiado. Yo te lo tengo ubicado. en sudado terminamos hasta que lo matamos. Cosas lo experimentamos. Pero, lo bien que, que lo pasamos. Los dos pegaditos haciéndolo bien rico a todos los cinco. vente, dime, dime si eres para mí. Tu calor yo quiero sentir. Así, así. así. Me calienta cuando te toco. Ya me estoy volviendo loco, loco por darte esa bella qué lo provoco. Oh, mírame a la cara. para hacer cositas raras. Pa' hacértelo en la cama. Pa' que por la almohada. Ajustate al sistema porque es eso es lo que tengo. Ese tío me mantengo. Contigo es que me entretengo. Ese tío me mantengo yo. Contigo es que me entretengo. Ese tío me mantengo yo. Contigo es que me entretengo. Páralo ahí, ahí. Sube el micrófono un poco. Oye, el corillo ahí, al callao, puñeta. Espérate. El corillo del medio al callao, puñeta. ¡Pum, pum, pum, el de esta esquina al callao. Ahora todo el combo, el que no grita lo tiene en el culo al callao, puñeta. Yo, real equipo life. Mira, mira, mira. Dice. Yo no sabía el talento que tenía. Ella el micrófono agarró, improvisó, cantó, FLAUTAZO, sopló. Y hasta la melodía se tragó. Dale, mami, no te ensorres, veía que él contigo por, por la pena, me corre. No te quites, dale, dale fuego para romperlo. Déjame meterlo después, de conocernos. Búscate a tu prima, tu amiga, tu hermana que yo ando con el topo. De TORRE Sabana. Sé que te quiero darte por detrás, por delante, subirte a la cima. Y Leonardo Guayarte. Por encima, partiendo las tarimas, partiendo la casa. Que, se, suben arriba. Dentro de la cabina, tengo los domina, agárrate los tobillos. Que te voy a estar por fina huevos. Calladito que es secreto, apaga la luz, que lo voy a meter completo. Me dejas contento. Si tú me dejaras, yo te lo dejara adentro. Si tú me dejaras, yo te lo dejara adentro. Y si tú me dejaras, yo te lo dejara adentro. Dicen que son gangsta y yo soy el mate que con plomo lirical. Niengo Flow a ti te aplasta. Eres buñeta el que sea de Puerto Rico con la mano al aire. DJ Kade que se sienta, volé Real G por life, los quiero con cojones, dice, ya, ya, ya, Oye, oye, páralo ahí, páralo, ahí. Yo quiero que Puerto Rico me la cante, dice, siente el martilleo, rafagazo, van. La calle sigue brillando. Brillando en lo oscuro. Papi y Puerto Rico estamos duros. La mafia más cabrona con riflata Sin miedo ninguno. Con respeto para algunos. Tengo que buscármela para asegurar el de... Mucho gantel, mucho maleante, mucho diamante. Puerto Rico chiquitito, pero dice que son gasta Y yo soy el mate que compró Molino y carne flow a ti te aplasta mejor, cójalo slow El dueño del flow, todos se asustan y llaman y no se asustan. Párala ahí. Puñeta, estamos activos Saludos al corillo los colombianos. Los quiero con cojones, verá. La estamos pasando súper cabrón, ¿verdad que sí, puñeta? Verá. ¿Cuánta gente fuman marihuana cabrón en Tampa? Oye, ¿y cuánto le gusta chingar arrebatado con el Haze? Espérate, espérate, pues antes de seguir con esto dice, habla claro que es lo que hay. Mira, mira, DJ. Dice, abran los portones, que mis cosos llegan en vagones, con el combo de vigilio. Sigo explotando lambones. <laughs> los quiero, tampa, puñetas, vamos a romper, dice, yo, yo, yo, yo, yo, yo. El VLG volvió, ¿me entiendes? Bayamón en la casa, puñeta, Monterrey. Fue el corillo de la isla, activó el área metro encendido por el área. Oye, peines de 30 borrando careta, ¿verdad? Así es cantado. Dice. Abran los portones, que mis cosos llegan en vagones. Con el combo de vigilio sigo explotando lambones. Pudranse cabrones que llegaron los mejores. Después del arte Con mi combo fungo blones de creepy. Acompaña siempre un peine Mickey, porque de esta pendeja alma y hueputa y huevicky. Sigo atacando moñas de 12 y de 6. Con el Michael Jordan, con el botón, ya no tienen break. Mi flow es muy grandote, tú me la el garrote. Dale, inhala y ensala hasta que los ojos te broten. Venimos de la calle y yo soy el portavoz, el fucking boss que te mete dos y te da dos. Puñeta, los quiero con cojones, ¿verdad que sí? Era. Oye, millones récords en la casa, puñeta. Puerto Rico en la casa, puñeta. Dice, dice. Están encendido. Mira, ¿cuántos saben esto que decía? con, el caracol, le cambió el rostro de color. con el caracol le cambió el rostro de color. Oye, el que está orgulloso es el boricua que grita puñeta. Tiene tampa. Oye. Los quiero, mi gente, Tito y en la casa, puñeta, y te amo, cabrón, dice yo. No, soy, de los que mando, no soy de los que me Una máscara, guantes de cuero, me he visto de negro en el balcón de tu casa, espero con un un entero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero, te metes con el bonete y en la cara. Te lo entero. Esta es la película real que no vives tú. Una película que te mata si vienes por tú. Así en mi barrio, selva de cemento, aquí te borran la careta si te pillan en inventos. Sonando fuerte, esto es para los raperos. esta trapeza para todos los cárceles por el mundo entero y a los pancuqueros. Sorry, la mía, la gloria tiene un chip para sacarte la sangría. <laughs> Con el caracol le cambió rostro de color. Con el caracol le cambió rostro de color. Con el caracol le cambió rostro de color soy de los que mando, soy de los que me bajo. Estamos activados, ¿verdad que sí? Mira, antes de irme, puñeta, vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cuánto se sabe este coro que dice? Para la nena, para la nena. Ella me llama tarde. Ven yo, se yo, acá para que me sobe. Sube, sube, sube. Dice, dice, dice, yo, yo. Ella me llama. Yo en la casa, muñeca. Me dice, ven paga pa' que me sube. Chau, yo, yo. El ático es terrible. Siempre pide los shows que sean doble, doble. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daré. Yo, yo, todos se la quieren llevar. Pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta y además y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo la más Cuando ella me ve se manifiesta y además yo. Y yo me pongo matador, abusador, ella no quiere contigo me está pidiendo fuego nada más. Y yo fuego le doy. Yo. conmigo. Que, llegó tu boy. Y TE voy PENSANDO devorando la bocina. Ella no hay suburbia un terremoto. encima del aire explotó. no tío, le voy a besarle. mami, pégate a tu papi. Sin, papel y lápiz. Lo faltó por el chasis. Wey, wey, wey. Yo Caminando. Pero si se los me van a visitarle. Eh. Fuego. Tú eres mía sola, puñeta, pues yo dice. Y tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo. Ven, para acá, que era fuga. Vacila conmigo desde que nos conocimos. ¿Sabes por qué mi socio? Porque ella quiere conmigo nada más cuando ella me ve se manifiesta y además. Y yo me pongo matador, abusador, ella no quiere contigo. Quiere irse conmigo nada más cuando ella me ve se manifiesta y además. Y yo me pongo matador, abusador. Párame eso, párame eso, párame eso. Oye, Oye vamos a si se la saben de verdad, a ver. Ey, yo, yo, yo, párame eso, párame eso. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella me llama tarde. Me dice, me dice ven pa' acá pa' que me sobe. Yao, yao. El adicto es terrible. Siempre pide los chops. Ella no quiere novio pero siempre dice que soy sudaré. Yo, yo, todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane, porque ella quiere conmigo nada más cuando ella me ve se manifiesta. Y además, Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, dice conmigo nada más cuando ella me ve se manifiesta. Y además, y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo. dice conmigo el que no brinque lo tiene en el culo. Y el que no brinque lo tiene en el culo. Y el que no brinque. Yo, yo. Dice, dice, dice. Yo, yo, yo. déjame si se saben esto. Vamos a ver, vamos a ver. puñeta, el callao. Dice, dice, dice, dice, yo, yo, yo. En una esquina de la disco la vi bailando sola en la pared y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no faltan también Yo vine y me pegué que estaba fronteando y consumí. Parece que eso ya le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no fue también. Yo vine y me pegué y nos fuimos a los locos. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, nos fuimos a lo locos. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. la pared. Y bien loco, bien loco, bien loco. y mete maquinea. Nos fuimos a lo locos. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué. la pared. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Yo, yo, dice. Oye, ma, dile a tu amiga que deje el guille. Que la estoy velando desde que llegaron inclusive Tengo lo que pide Yo sé por dónde viene May. dile que no es miedo, dale, tráela, tráela Que si se tira no se arrepentirá Yo le guayo la falda Yo, yo Pa' le trago yo un fele y la mato por ley Tráela, tráela Que si se tira no se arrepentirá Yo le guayo la falda le traigo yo un fele y la mando ley Mira, espérate, espérate, espérate. Puerto Rico al Callao. Díselo, Ñengo, díselo, Ñengo, díselo, díselo. Vana, ¿me entiendes? Goku, es el bicho, nigga. Yo, yo. Oye. ¿Cómo dice? Para la pista que voy a improvisar. Aquí con Ñengo la vine a montar el que no baile tiene pantalones paco. Y el que no levante mano peste el sobaco. Y el que no levante mano peste el sobaco. Y el que no levante la mano peste el sobaco, puñeta. Yeah. Oye, ¿Dónde están las mujeres? Oye, ¿dónde están las mujeres solteras? Oye, puñeta, Tampa, de verdad que me han dado un super aprecio y yo los amo con cojones. Y no los vamos a dejar de nadie. Puerto Rico, puñeta el callao. Oye, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Bienvenidos a mi mundo. Donde a cada segundo muere un fulano Por aquí asusto y me pregunto ¿Qué será de mí si sigo como voy? Voy yo aquí en la esquina Donde día a día juego con mi vida Ey, no me preguntes cómo estoy Porque de dónde soy a veces me va bien y a veces aquí en la esquina, donde día a día juego con mi vida. Ey, no me preguntes cómo estoy, porque de dónde soy a veces me va bien. Dile. En tu película de gante el Bigolta es el monstruo. Un moto, cuatro puercos y ah, cinco para borrar el rostro. Un momento, un segundo para sacarle el reporte. Demostrarte que en campo lo criamos a vapor. Oh. Esto yo le doy crítica. Dígame su crítica. Es que no hay ninguna porque son super verídicas. El calor sangrará con su sudor si sacó para fuera del baúl. El compresor. Aquí en la esquina donde día a día juego con mi vida. Ey, no me preguntes cómo estoy. Porque de donde soy a veces me va bien y a veces aquí en la esquina Donde día a día juego con mi vida Ey, no me preguntes cómo estoy Porque de donde soy a veces me va bien a veces me va mal Stop the Espérate, espérate, espérate Vamos a ver a esta gente, calen, calen, calen Vamos a ver a esta gente brincar, brincar, brincar y el que no brinque lo tiene por detrás. Y el que no brinque lo tiene por detrás. Y el que no brinque lo tiene por detrás. Yo. Dice, dice, dice, dice. Ya, Uniengo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Ah, pues yo lo que tengo que hacer es decirle que la gata está buscando que el boquete le tuerza. Oh. la fresa y el la recompensa. Se viene par de veces, veía que ando en la vez. Y gritó grito me pide que le entierre. La pongo en reversa y sin hacer fuerza abre su cartuchera y mi pichón se lo almuerza. Oh. tú eres de esa que se atraganta lo que agarra. Después de la barra cualquiera coge y le agarra. Báralo. Puñeta, eh. estás borracho, estás activado, dímelo. Oye, oye, oye. Y si quieres pato, pato te guardar, Pide don pin, pato, eso es para fumar. Si pide pato, pato te guardar. Yo, y el cruce, hoy me tiré yo a pie. Pa' cambiarle una bolsa, y y el cruce, hoy me tiré yo a pie. Y me dieron una pendiente y dice, ah, ah, eh, eh. Y mira pues como chorita lo viene. ¿Cómo dice ya? Ay, eh, eh. Mira, Karen. ¿Cómo que decía? Puñeta, Maldita puta. Maldita bellaca. Se pasa toda la vida saboreando. Matraca. Chingan en los paris. Chingan en los moches. Chingan en tu carro y donde quiera que, se monte. Pégale la chocha. Cúpale la cara, A esa odia perra. Que, no, vale nada. Llegaste al corillo ese día bien serio. Manda tu veneno. Lo tiras al medio, Bulleta, Ey, espérate, espérate, espérate. Yo. <laughs> y yo quiero la combi completa. ¿Qué? Y yo Quiero la combi completa, ¿qué? Cocha, culo, zeta. Y yo soy un bellaco y no te meto la feca. Y el que es un bellaco que me grite. Puñeta. Yo soy un bellaco y no te meto la feca. Y el que es un bellaco que me grite. Puñeta. Millones récords en la casa, puñeta. Antes de irnos, Tampa, los quiero con cojones. Estoy súper agradecido de todo el que se dio cita de aquí para verme, ¿me entiendes? Yo soy de ustedes y yo no me voy a dejar de ningún huele bicho y mantengo la humildad siempre y los respeto, ¿me entiendes? Mira, Ñengo, Ñengo, Ñengo, me la pidieron, me la pidieron. ¿Cuál? La noche está buena para hacernos cositas de más. Dale, aprovechemos el, tiempo. Sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos y sin tener que conocernos voy a ser dueño de tu piel y cada falta de tu oh. mamá ya no pierdas tiempo que yo te vi mirándome y yo oh. y esto aquí no para y esto aquí no para esta noche termina en mi cama y esto aquí no para y esto aquí no para yo, yo, hasta Que no para. Sigue modelando pa' mi cama, Que de devorarte tengo, tengo ganas. Quiero saciar tu piel. Hacerte solo mía. Sentirle el aroma de mujer al otro día. Y cosas, diferentes, no creo en monotonía, no. Tu cuerpo es perfecto, entonces por lo tanto es sí, valor. Tú vas a la cama, niña. Igual a buscar vida más yo, yo. Y ella volvió y mato, mato, me puso sato, sato, pero esta vez sí que yo. Esta vez sí que yo me la llevo. ¿Cómo hacerlo sin miedo, lo que pide es un rato si se eh, acaba el alcohol. Entonces vuelve y prendo. Pero esto aquí no para, y esto aquí no para. Terminación en mi cama, y esto aquí no para. Y esto aquí no para. Dice, dice. Oye, párate eso, párate eso. Aquí en la isla estamos a fuego. La calle no es un jueguito de Lego, no, oh, no, no. Si quieres un consejo, bye. Escapa ti, no lo dejes pa' luego. Porque aquí en la isla ya no, no hay, no hay, no hay, no baile. Porque aquí en la isla ya no hay, no hay, no hay, no baile. Yo, yo. Pero ahora sí, ahora sí. Puerto Rico los quiero con cojones y espero estar por aquí pronto. De nuevo rompiendo las consolas, pero... A la cuenta de tres, todo el que está orgulloso es el boricua con la mano arriba, no y tal, caía puñeta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mira, los de allá quedaron apagados, ahora todo el corillo, el que no levante la mano está cooperando con los feos del calle. Yeah. Millones récord. Let's sell. Let's tell. El hijo de puta que no grite no representa tampa el callao. Millones Records, Real G for Life, por ahí en la avenida. Los quiero con cojones, mi gente. Yo Ñengo Flow para largo. Saludos a Jay en la casa. <laughs> Real G, Real G for Life, nigga. Yeah, yeah, yeah. Ellos me tiran. Otra, quieren otra puñeta. Oye, párala ahí, párala ahí. Yo le voy a cantar otra. Pero yo quiero un arcayo con la mano arriba, puñeta. ¿Cómo es que dice? Llegaron los dementes, mucho narcotráfico en el trópico, con los colombianos en vivo, sembrando el pánico. No creo en terapia, mis rifles vienen de Arabia, la nieve bien prensada. Desde las Islas Canarias. Y los que son seguidores míos de la vieja se saben esto que dice. Salgo para los paris como un safari en la jungla de Vietnam. Hoy, o tres se van. Ya le puse el peinado y pistola, no digo hola, somos dueños del parte de mi ola criminal. Soy un delincuente habitual, conocido allá por Tampa. Como la normal. En la katana, el de la zona metropolitana, encabezado por los peajes. Hacia tierra lejana, vuelta de la manzana, la rodilla en mis Es mejor que ni te asomes. A la ventana. El miedo y la se Me lo mama. Mientras yo jodo con la muerte. Tú de la vida te arrana. Ahí, ahí, ahí. puñeta. Tampa. Bicho al calle. ¡Pop, Mira, mira, mira, mira, que se sienta el cielo. El que no levante la mano lo tiene sembrado en el culo, puñeta. ¡Pum, pum, pum! Vamos encima. Yo, Real for Life.